alaikum wa rahmatullahi Draga ja prije nego se pođemo sa našim predavanjem iz Sirije pozorio na važnost onoga zbog čega smo se mi ovdje okupili. Na važnost izučavanja šarijata, izučavanja Kur'ana i sunnata Rasula sallallahu alaihi wa sallam, Sirije poslanika sallallahu alaihi wa sallam i izvlačenje puka iz toga za naš život i ovaj trenutak u kojem mi živimo. I za početak u uvodu spomenuo bi predaju od Bera ibn Aziva radijallahu ta'ala koji je jednom prilikom kupovao konja ili devod Abu Bekra Allahu ta'ala i na kraju kad se dogovorili o cijeni rekao mi Abu Bekra, hajde sa mnom uzjaši da zajedno idemo Ka, rekao mu je ovaj plemeniti ashab neću vallahi dok mi ne ispričaš slučaj i događaj uh, prilikom ono što se desilo s tobom, s poslanikom, sallallahu alaihi Dakle, želja haba za sunnetom i proučavanjem sunneta Rasula, sallallahu alaihi ve je bila uistinu velika. I zato mi treba da skrenemo pažnju vama na pozornost, na slušanje, e, jer znamo da smo prevalili veliki i dalek put da bi došli ovdje u Mađarsku, da bi e, u ime Allaha Đalešanuhu proučavali islam, da bi se time okoristili i pošli sa velikim dodatnim znanjem u naše zemlje, odnosno u dijasporu gdje živite, kako bi činili davu na Allahom putu. Što se tiče Sirije, ja ću spomenuti neke pouke, odnosno uzet ćemo nekoliko dersova, a spomenut ću, spomenut na početku i dijela i knjige iz kojih sam uzeo ove pouke, Nećemo spominjati događaj osim ako nam budu, budu potrebni da bi iz njih izvukli, izvukli pouke. Prva knjiga i prvo djelo jeste od Munira Mohameda Gadvana gdje on govori o, jednom aktivnom aspektu u, o, u siri Resula sallallahu alaihi ve sellem na koji način je činio davu, kako je odgajao ashabe i tako dalje. Također djelo od Ahmeda Šakira i Sire i djelo od Abu Bakr al To je što se tiče knjiga, uzeo sam dosta iz dersova i kaseta poznatih šejhova, a većinu, većinu tih predavanja i Sire je, koje e, sam uzeo od e, Nasira Umera. Ja smatram da islamski umet danas nema veće potrebe ako to posmatramo kroz prizmu, kroz prizmu unapređivanja islamske sahve i islamske dave od potrebe za jasnim pogledom i usmjerenjem i ispravnim, ispravnom idejom koja će nam objasniti i pokazati u našoj davi gdje stati, gdje se zaustaviti, kako, odakle početi, kako ponovo krenuti, kojim putem ići, šta uzeti za cilj, kako odrediti, prioritete, kako odrediti prioritete, kada sagurati i zadržati se samo na, na, na ibadetu i na dovama kada izići sa otvorenim pozivom u tevhid, pozivom u davu i kako, kada izići u džihad i tako dalje. E, muslimani su, braćo, poslije pada hilafeta, koristili razne metode i puteve želeći vratiti i obnoviti hilafet. A i danas mnogi islamski pokreti koriste, koriste razne metode i puteve, e, iznalaze dakle razne metode kako bi vratili hilafet i ponos, ponos islamskom umetu. Tako jedni misle da je, da je put otvorenog džihada i sukoba sa džahilijetom i džahilijetskim okruženjem od prvog trenutka jedino ispravan put. Drugi smatraju da je politički angažman, ulazak u parlament, osnivanje političkih stranaka u situaciju u kojoj mi živimo jedini put u uzdizanju islama i zaštiti islama. Treći u odgoju, i duhovnoj izgradnji vide i traže zadovoljstvo gospodara, gospodara svjetova. Četvrti su zagovornici, uslovno rečeno, gole dave. Samo poziv. Dava, dava, stamo i misle da, da ako okupe oko sebe određenu skupinu ljudi kojima će objašnjavati, objašnjavati islamske propise da su, da su uspjeli i da je, to, da je to dovoljno. Zbog svega toga nam je cilj da se kroz određeni broj predavanja i sire osvrnemo na život poslanika sallallahu alaihi ve i njegovu davu i poziv u Allahu vjeru i da pokušamo objasniti kako je Resul sallallahu alaihi ve odgajao plemenite shabe, kako je uspostavio islamsku državu, kako je e, njegova poslanička dava postala poput sunčevog svjetla ili zraka sunca koje su obasjale čitavu zemaljsku kuglu Jer nema sumnje, braćo, da je poslanikova uputa najbolja uputa i da, je, da nam je se obavezno vratiti u svakoj situaciji na njegov sunnet i njegovu silu da bismo uzeli pouke koje, koje za nas život znači. Jer Allah Đalešanuhu kaže u Kur'anu u suri Ahzab u 21. ajetu لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر Dakle, vi u, poslan, u poslaniku imate najbolji uzor za onoga ko vjeruje u Allaha Đalešanuhu, za onoga ko, se nada Allahu i milosti ko vjeruje u sudnji dan. Spomenut ćemo sada neke koristi od proučavanja sirije. Ono što vi ne možete zapisati, to treba upozoriti, braću, dakle, iša Allah, vi ćete dobiti i kasete, a isto tako i skripte sa ovih predavanja, pa bi možda bilo dobro da, da pozornost bude na slušanju, na slušanju predavanja veće, veća nego, nego na zapisivanju, kad je u pitanju sira. Dakle, ja sam onaj, kad je u pitanju sira na, ćemo na slušanju. Prva stvar jeste i prva korist koju želim spomenuti od proučavanja sire jeste da to predstavlja i znači neophodnu poputbinu dajama i muđahidima u jačanju njihove težnje i odlučnosti u ulaganju maksimum truda i davanju sve od sebe radi ponosa ove vjere i uzizanja zastave tevhida. Zatim spoznaja vrijednosti blagodati uputi koji je Allah Đelešanuhu podario, podario mu'minima i osjećaj ponosa što se pripada, što se pripada ummetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i što smo što smo njegovi sledbenici. I zbog toga što se što, što se žrtvujemo na tom, na tom putu islama, na putu dave i džihada. Druga stvar jeste i druga korist da je sira Allahu poslanika sama po sebi vraćao muđiza Allahu poslanika sallallahu alaihi ve Jedan od mnogobrojnih znakova njegovog, poslanstva. Tako kaže Imam Ibn Hazm, rahmatullahi alaihi, proučavanje sire Muhammeda sallallahu alaihi wasallam od strane onoga ko to čini sa razmišljanjem neminovno za sobom povlači vjerovanje i svjedočenje da je on Allahu poslan. Dakle, onaj ko istinski proučava siru poslanika sallallahu alaihi wasallam, to proučavanje sire će ga neminovno dovesti do zaključka da, da je Muhammed sallallahu sallam Allahov poslanik. Da je on posljednji Allahov poslanik. I kaže i da ne postoji ni jedna druga muđiza osim Sirije, to je dosta. To je dosta kao muđiza za poslanika i dokaz njegovog poslanstva. Treća korist koju želim spomenuti jeste upoznavanje puta koji vodi ponosu Islama i muslimana. Znamo kako je Resul sallallahu sallam i spomenut ćemo neke događaje, kako je počeo dav. kroz koje faze je prošla dava i na koji način je Allah Želešanu upotpunio svoju vjeru. I kako su muslimani došli do ponosa, kako su došli do islamske države i kako su došli do vođstva koje je Allah Želešanu obećao mu'minima. I koje je po prirodi stvari pripada, pripada, pripada njima. Dalje, korist od upoznavanja sa ličnostima hava i sa vrijednostima koje su oni posjedovali, koje su, su, koje su ih dovele na, na, na, na prvo mjesto, koje su ih dovele do toga da budu vođe čovječanstvu Dakle, šta su oni imali od tih vrijednosti? Koje su njih osobine krasile? Nisu došli tek tako, nije Abu Bekr izabran te tako za, za halifu Muhammeda, za prvog halifu poslanika sallallahu alaihi sallam. Ni Omer, ni, ni Osman, ni Alija i tako dalje. Dakle, šta je to njih krasilo, a što da, nama danas fali i što treba da imamo ako želimo da ostvarimo, da ostvarimo, da ostvarimo naš cilj. Dalje, sljedeća korist od proučavanja sire jeste to što sira proučavanje sire predstavlja užitak za dušu i hranu za srce mu'minsko i to je ono što povećava, povećava iman mu'minu i kad mu bude najteže, čitajući siru, gledajući na iskušenja koja je prošao, kroz koja je prošao poslanik veselem kroz koja su prošli njegovi ashabi, ta prva neponovljiva generacija, povećava mu se jekin, ubjeđenje i povećava mu se, povećava se iman. E, sljedeća od koristi proučavanja sire jeste upoznavanje uzroka pobjede, pobjede i poraza. I zadnjim korist koji bi spomenuo prije nego što pređemo na naše predavanje jeste upoznavanje sa najboljim i najidealnijim programom, programom za život, a to je poslanički program Muhammeda sallallahu Prva stvar, koju želimo spomenuti jeste sam početak dave, sam početak poziva u islamu strane poslanika sallallahu alaihi U sirama se spominje prvi period da je bila tajna dava. Tajna dava i sad učenjaci razilaze o tom periodu. Mi ćemo uzeti da je ta dava trajala, tajna dava trajala tri godine. Tri godine i ićemo odmah na jedno vrlo važno pravilo koje se izvlači iz toga kako je Resul sallallahu alaihi činio davu. A to je da je sam početak bio u znaku odabiranja, u znaku odabiranja i selekcije ljudi. Koga je Resul sallallahu alaihi prvo pozvao islam? Prvo Ebu Bekra. Odnosno, ko je bio prvi musliman? I prvi, da tako kažem, taj kamen temeljac u Dali Bila je Hatidža radijallahu ta'ala. A znamo iz kakve porodice, iz kakvog plemena potiče Hatidža radijallahu Zatim Ebu Bekra, pa Alija, pa Zaid Haris i tako dalje. Dakle, poslanik sallallahu alejhi ve sellem u svojoj davi pravi selekciju kako, kako su zaključili ljudi koji su pisali sire. Pravi selekciju i, na, i kasnije tim putem, tim putem odabira ljudi koji će kasnije biti glavni stubovi i nosioci te dave, išao je i ko? Išao je također i Abu Bekr radijallahu ta'ala. Abu Bekr koji je među prvima primio islam, on je krenuo, on je bio omiljen u svom narodu. Bio je lijepog ahlaka, bio je bogat, bio je, kako kažu, jedan od najčistijih kurejšija. Bio je jako učen čovjek, bogati trgovac i tako dalje. I preko njega, hajde, ja bih volio kad bi neko od vas spomenuo, osim ovih modernisa, od ovih koji slušaju seminar i kojima je obavezan ovaj seminar i slušanje predavanja, da mi neko nabroji e, ljude i ashabe koji su sebebom Ebu Bakra prihvatili, prihvatili islam. Abu Rahman Najugledniji ljudi, najugledniji ljudi su također preko, preko Ebu Bekra prihvatili, prihvatili islam. Zubeir, Zubeir, Talha, Talha ibn Ubejdullah, dakle stubovi u svojim, u svojim porodicima, odnosno, odnosno u svojim plemenima. I danas, dakle, ovo izlačimo povuk radi nas. I danas također, da'ija, dakle, vidimo kakve treba kvalitete da posjede jedan da'ija, onaj koji poziva u Allahu u vjeru, na, na samom startu, na samom početku, koje su to osobine, dakle, koje su krasa Ebu Bekra? Kao daju i kao, kao prvog muslimana ili jednog od prvih muslimana. Prvo je ahlak. Ahlak je ono što plijeni, što plijeni pažnju ljudi. Ljudi vole lijepo ponašanje, ljudi vole poniznost, ljudi vole skromnost, ljudi vole iskrenost. Dakle, sve one osobe, makar on ne bio takav, makar ne bio takav, i kad pozivaš u islam prije svega svojim lijepim ahlakom, prije nego išta, išta progovoriš, ti ćeš svojim ahlakom zainteresovati sigurno ljudi. Druga stvar jeste kultura, odnosno naobrazba. Ja pod, kad govorim o ovome, ja pod ovim prije svega podrazumijevam na dobro poznavanje društvenih prilika u kojima čovjek živi. Dobro poznavanje društvenih prilika i kretanja, a to ne može poznavati nepisni čovjek. Dakle, to može poznavati iskusan dajak koji prati situaciju, koji prati situaciju i koji je ljubomoran prema Allahu i vjeri, koji traži puta i takav iskusan daja, takav iskusan daja će naći puta do srca, do srca ljudskih. Kako kaže Allah Želešanu, Kur'anem ala klubin akpalu. Zašto? Zar ne razmislite o Kur'anu ili su na srcima katanci? Dakle, na srcima su katanci, treba naći ključ, treba naći puta do tih srca. A to će, inša Allah, jedan istinski mu'min i dobro obrazovan daija koji je upozna sa situacijom, sa društvenim kretanjima u, sredini u kojoj on živi, uspjeti, uspjeti uz Allahu pomoć pronaći. Treća stvar jeste društveni položaj, koji je vrlo bitan, koji je vrlo bitan kao oskočna daska, daska u daru. Mi znamo da ljudi vole dvije stvari i da ljudi cijene dvije stvari, a to je i metak i ugled. Ebu Beke ima imao obodvoje. I metak i ugled. Poslanik sallallahu alaihi u svome hadisu kaže: Idhed fi dunya yuhibbuka Allah, izhed fima inda nas nas." Dakle, budi zahid u pogledu dunjaluka. Voljet ćete Allah. Budi zahid u pogledu onoga što je kod ljudi, voljet ćete ljudi. Dakle, ako si nezavisan, ako si neovisan od ljudi, jer siromaštvo i taj stepen, to, to nije uslov, ali kažem da ljudi to cijene. Zato je danas profesionalizam u vjeri, po meni, jedna velika, velika prepreka i zapreka na, putu davi. Ako radiš kao hođa, ako radiš kao ima, ti si, ti si obavezno vezan za određeni džemat, za određeni klub ljudi koji te plaćaju. Oni te plaćaju, dakle ti nisi nezavisan na, na, na tom polju. A u ovakvim, odnosima kakvi danas kod nas vladaju, oni smatraju da oni te pa, dakle ti si već, već sam pos, ponižen, ponižen s te strane, s te strane i ne možeš da djeluješ neovisno. A također i društveni ugled igra vrlo važnu. Dakle, to je kad je u pitanju sami početak davi, e, spomenuli smo ove osobine koje treba, treba da posljedan daje. Drugo što se izvlači na samom početku iz ovog tajnog pozivanja jeste braćo uloga žene. Uloga žene muslimanki u ovoj prvoj fazi bila je izrazito velika. Izrazito velika. Mi ćemo kad čitamo siru vidjeti da je većina mladića koja je prihvatila islam, da su bili oženjeni. I kad su činili hijđre u Abesiniju, jednom i drugi put, i kasnije u Medinu, dakle da su s njima činile hijđre i njihove, i njihove žene. I podnijeli su za islam, za islam skoro sve ono što su podnijeli, podnijeli ashabi. Vidjet ćemo kasnije kad je, pita, kad je bilo pitanje pitanju taj, e, tajna dava. Kad je bilo u bila tajna dava. Tri godine u kući Erkama i Erkama Resul je okupljao shabe. Njihove su žene znale za to, jel tako? Znale su, znale, su za, za, za to okupljanje. Nikad niko to nije otkrio. Nikad niko to nije otkrio. Kod nas danas nije tako. da pogledajte koliko je povjerenje bilo protiv žene, kako su one shvatile davu, kako su shvatile islam i kakva je njihova uloga bila. Zato mi danas moramo dati ženama muslimankama njihovo mjesto u brigi za islam. I kao suprugama, i kao majkama, i kao sestrama, i kao kćerkama, one moraju osjetiti, osjetiti tu, taj svoj zadatak, taj emanet, isto, isto kao muškarci. Kod nas danas nije tako. Nije tako, čak i kad je u pitanju ova, ova tajna, mi znamo da su u ratu žene zvali osmi, o, bataljon ili Helenese ili osmi korpus, šesti korpus, nije bitno kako. Zbog čega? Mi neki dan sjedimo dole u selu u Bočini da, priča ka, i kaže meni brat, onaj, došao ja kući, žena me pita, brat se, bra, brat se nije uopće vratio iz Čečine, još ne, ja ne znam čak kaj ni da je otišao, ja nisam znao da je otišao. I kaže mi žena, kaj, jel došao onaj brat eh, iz Čečine? ja ne znam da je otišao a ti znaš da, već treba, da, treba već da dođi. Dakle, to je jedan moment koji je, po meni je vrlo jako bitan. Ja, jer zaista kad proučavamo siru, dakle prve generacije, ko je, bio prvi musliman? Žena. Kad, ko je bio prvi šehid u islamu? Žena. Smeja radi Allah ta'ala. Dakle, uloga žene je uistinu, bila, bila velika i na to ja, e, ja sam e, vidio potrebni da, da spomenemo jednu od pouka na ovom, prvom predavanju jeste uloga žene muslimanke u dar i u nošenju tog emaneta. Treća stvar koju želim spomenuti, dakle u tom periodu, Kurejšije, vidimo da Kure, iz Sirije, da Kurejšije ne pridaju veliku važnost na početku Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem i njegovom tajnom pozivanju. Čak uopšte na to ne obraćaju veliku pažnju. I više su im, čak su im više smetali oni, oni ljudi koji su ostali na, na, čistoj, na čistojnoj fitri koji nisu obožavali kipove nego poslanik sallallahu alejhi ve Tako Ahmed bilježi, bilježi onaj jednu, jednu predaju od Abdullah od, eh, od Ibn Abbasa da je došao jedan trgovac kod poslanika sallallahu alejhi ve odnosno kod Abbasa kod njegov amidži i zatekao, je Muhameda sallallahu alejhi ve sellem Hatidžu i Aliju gdje klanjaju. Došao je Arab i kaže što vi radi? Pita Abbas. Kaže, ko su oni? Pa kaže Abbas, ovo je moj bratić i ovo je moj bratić. I ovo je žena od ovog mog bratića koji smatra da mu Allah objavljuje s nebesa. I kada je tako mi Allaha, ja ne znam više nikoga da ovdje u Meki da slijedi ovo u što on poziva. Dakle, nisu uopšte vraćali puno pažnje, puno pažnje, puno pažnje tih stvari. Zbog čega? Zato što je početak bio u priznavanju Allaha za gospodara. Dakle, zatvara, zadržavanje, zadržavanje na, to, na tom principu usađivanja akide u srca, srca ljudi. Još akida nije našla svoje mjesto u društvu. Još nije ušla, ušla u sve pore društva. Zato ćemo vidjeti. Zato ćemo vidjeti često puta kako, dakle, ovo učenjaci koji proučavaju siru odmah povezuju sa našom stvarnošću i kažu, vidjet ćete danas, često puta kod mnogih muslimanskih pokreta, kako ih taguti trpe, kada? Kad svedemo islam samo na mesiju naklanjanje u Mesidu, ono po onoj, ne uzubila po onoj nekakvoj paroli, caru caravu, Bogu Božije, nemoj, nemoj, nemoj islam miješati u politiku, u ekonomiju, e, nemoj zalaziti u tu sferu, eto ti mesić i obožavaj Allaha Đelešanu koliko god hoćeš. I u Washingtonu, i u Engleskoj, i u Francuskoj, i u Europi, bilo gdje, na bilo kom mjestu. Dakle, oni te tada tolerišu, dokle? Dok ne pođeš sa islamom, sa Allahovim zakonom, sa Allahovim programom, ulaziti u društvo i njega nuditi kao jedini sistem, jedini zakon koji vidi za čovjeka do sudnjega dana. Tada nastaju problemi. A razlog to, to, te, te tolerancije upravo tu. Upravo to što postoje takvi ljudi koji ne, bitno je da mi opstojimo takvi kakvi jesmo, razdvojit ćemo vjeru od, vjeru od države, vjeru od politike i gotovo. Tako ćete priznati, u islamu ne postoji tak, e, takva stvar. To sveštenstvo koji je, koje je napravilo, na, nekakve kamene institucije, kamene institucije, zato i pokušava da ih zadrži po svaku cijenu, koje su mrtve, nefunkcionalne, svi će to tolerisati. Došao Alija, došao Ilija. Bio Tito, bio ovaj komunistički sistem, bio fašistički, svi će to tolerisat takvu jednu instituciju. Neće ti ništa raditi. Sveštenstvo svi, to tolerišu i priznaju. Samo nemoj se petljati ovom politiku. Nemoj, a oni će tebi iskoristiti kad im budeš, kad im budeš trebao u svoje političke svrhe. Četvrta stvar koja se danas naslutiti iz Sire jeste, na početku samom, jeste e, usmjeravanje na izgradnju čvrste akide. Ubrizgavanje čvrste akide srca, srca ashaba. Mi znamo da je u to vrijeme kjačarska akida bila ispunila život, život ljudi i obaveza je bila očistiti akidu i izgraditi ispravnu i zdravu akidu. Zbog čega? Zbog toga što iz ispravne akide, ispravnog vjerovanja, proizilazi ispravan ibadet. Ispravan ibadet i ispravan životni put, životni put jednog, jednog čovjeka. I ta ispravna akida u isto vrijeme podrazumijeva postojanost na istini. Postojanost na istini i žrtvovanje na tom putu i metka i života i svega ostalog ako zatreba. Vidjet ćemo kasnije Zbog čega se pojavljuje nifak? Zbog čega se pojavljuju munaci rodina muslimana? Samo zbog toga što nisu shvatili akidu. Nisu, nije akida bila jaka. Nisu imali jeki, nisu imali ubjeđenje svojim srcima i zbog toga su posjetali i ostali su, postali su munafici i ostali, ostali do kraja takvi. I u bitkama, i, i, u životu, u prvoj državi, islamskoj Medini i tako dalje. Peta stvar jeste i stvari druga faza koja se spominje u Siriji. Dakle, to je bilo tajno pozivanje i nekoliko pouka iz tog e, tajnog pozivanja u islam. Jeste javno pozivanje nakon izraživanja akide. Nakon izraživanja tog prvog safa, koji je Resul sallallahu alaihi wa sallam izgradio u kući Arkama ibn Abi Kako znamo da je taj saf izgrađen? Vidjet ćemo kasnije dokaz da je taj temelj na kojem treba da počiva sutra islamska država, da je bio jak i da je bio zdrav jeste što ta skupina kasnije poslije smrti poslanika sallallahu alejhi ve kada su se svi pomurtetili, kada su se svi odmetnuli od islama, oni su ostali čvrsti. Oni su ostali čvrsti i ovdje ja želim skrenuti pažnju na izrađivanje jednog jakog jezgra unutar, unutar našeg džemata. Bez obzira gdje živjeli, živjeli u Bosni, živjeli u Europi, živjeli u Saudiji ili, ili na nekom drugom mjestu zemaljske kugle, kao džemat, kao džemat moramo biti jaki i moramo izraditi jedno jako jezgro, jako jezgro oko kojeg, oko će se okretati sve i koje će podnijeti glavni teret. I vidjet ćemo da je taj prvi sap, da je to jezgro kasnije ponijelo najveći teret i da iz tog prvog sapa su kasnije bili ko? Od, od, od, od onih desetorice obradovanih džennetom osim Omera koji je kasnije primio islam, dakle nije bio od onih prvi, ali jest 40. islam, ipak e, se smatra među onima koji su prvi, među prvima prihvatili islam. Dakle, od njih su bili i halife, i nosioci, nosioci dave, nosioci islamske države, vođe, bođe ummeta i Bođe cjelokupnog čovječanstva. to je taj temelj. To je taj temelj bez kojeg ne može uspjeti jedan džemat, jedan islamski, islamski pokret. Zato Rasul sallallahu alaihi wasallam kaže Halid ibn Velidu kad se on sporio sa Abdurrahmanom Aufom i uvrijedio ga je, kaže o Halide, ili ne psujte, ne psujte moje, ne moje sahabe, ne vrijeđajte moje sahabe jer tako mi Allah kad bi neko od vas podijelio zlata koliko je brdo Uhud, koliko je brdo Uhud, ne bi dostigao njihovu vrijednost ne bi to, ne bi to dosilo vrijednost koliko je i pregršt od onoga koliko oni vrijedi. Dakle, i bio ashab. bio ashab. Međutim, kad je u pitanju vrednovanje ljudi, onda oni koji su prvi ponijeli teret davi, koji su prvi ponijeli poslaniku sallallahu i žrtvovali se, žrtvovali se, oni su, oni su na vagi, na vagi jači, teži, teži od ovih. E, zato je bitno izgrađivanje, izgrađivanje tog jezgra. Javna dava počinje sa kuranskim ajetom i suri Hijz 94. ajet u kojima Allah Đelešanu naređuje poslaniku sallallahu sallam, i kaže Audu billahi mina šeitan rajim Fasda' bima tumar marva a'rid anil, anil mušrikin Ti izloži ono što ti je naređeno i okani se mušrika i kloni se, kloni se mušrika ili ajet sure Šuara 264. wa anzir ashirataka al akrabin pa pozivaj pozivaj svoju, Allah što naređuje poslanicu sa sam, pozivaj svoju bližu, bližu rodbinu. Ili također e, u je spominju da je jedan od prvih ajeta, u stvari e, od e, ajeta koji naređuju javno, gdje Allah što naređuje da javno iziđe, jeste Vakul inni ene mubin. Reci, ja sam zaista jasni opominja, jasni opominjač vama. Znamo kako Resul sallallahu alaihi okuplja, okuplja Kurešina sah da ne bi spominjali kompletan taj događaj i kako su ga odbili, na koji način je Ebu Leheb, njegov Amidža, reagovao kada je, kada je on pozvao njih u tevhid i pored toga što su ga prije toga smatrali povjedljivim i iskrenim i što je se čak, kako stoji u sirama, Ebu Leheb najviše obradovao njegovom rađanju, rađanju poslanika s.a.v. i govorio im je kada bi vam ja sad rekao da iza brda dolazi vojska koja želi da vas napadne, da vas da vam da porobi vaše, vaše žene i vašu djecu, bili ste bi vjerovali, e, bi ti si, e, e, e, ti si povjerljivi, mi tebi vjerujemo, ti si iskren. Okay? Ja vam dolazim sa tevhidom, ja sam Allah, posljednji Allahov poslanik, onda kažu lažiš. I tako dalje. Dakle, međutim, kada Ebu Leheb u tom trenutku govori da će ga napadat, da, da, mu neće to dozvoliti, ko staje u njegovu zaštitu? Ko staje u njegovu odbranu? Sad je drugi Amidža, koji nikad nije prihvatio islam. Ali je vrlo, vrlo važno ovdje spomenuti to da je prirodno da u fazi, da u prvoj fazi dave, dava bude upućena niže rodbini. Zbog čega? Zato što čovjek u takvoj situaciji kad iziđe sa tevhidom, sa, do tada jednom za, ljude nepoznatom idejom, jednom revolucionarnom idejom koja treba kompletan društveni život da izmijeni iz temelja, naići na veliki otpor. Najčešće na veliki otpad, najčešće na opasne reakcije, napade strane ljudi. Takav treba nekoga. Treba nekoga među ljudima ko će ga podržati. I to je sunnetullah, kako kaže poslanik sallallahu objašnjavajući slučaj, mada je butal nikad nije prihvatio islam, ali ga je štitio, štitio i to, to je bilo samo inicijativno štićenje. Kasnije smo vidjeli da poslanik sallallahu čak traži zaštitu. Traži zaštitu. Kad je se vratio iz Taifa, traži ličnu zaštitu za sebe od, od nekoga, od glavara neke, odnosno poglavara jednog od tih plemena. Dakle, Ebu Talib ga štiti i kaže, Rasul sam objašnjava e, zbog čega je do, toga došlo. Kako je Allah Želešanohu dao da se, poslije, e, da se pojavi poslanik, kad god se pojavi poslanik, jedan od poslanika, da, da se pojavi u mnogobrojnom narodu, u mnogobrojnom plemenu iz kojeg se uvijek nađe neko ko će ga štititi, barem preko te krvne veze. Ne, ne mora prihvatiti davu, ne mora prihvatiti istinu, ali će ga štititi preko te krvne Kaže Rasul sallallahu alaihi ve sellem, neka se Allah smiluje Lutu alaihi selam. Kada je Lut alaihi selam rekao, Allah što nam spominje u suri Hud 80. ajetu, gdje Lut, eh, alaihi selam kaže, Kale lau anna li bikum kuvatun au awa ila ruknin sedid. Reče, da ja imam samo nekoga, da ja imam samo moć, ili da imam nekoga na koga se mogu pouzati, koga se mogu poznati, koga se mogu osloniti. Dakle, kad je to rekao Lut na. On je učinio hijđu sam. Bio je sam. Jako malo sebenika imao. I njegov narod, znamo kakve grijehe činio. I kada smo došli meleki, u ljudskom, ljudskom liku, čuli su, to ovi mušici i nevjernici, veliki griješnici koji su činili takav razvrat, htjeli su da učini takav grijeh i sa ovim ljudima, ne znajući o kome se radi, pa je i selam zbog tolike svoje brige, zbog ezijećenja meleka koji su mu došli u zijare, da najave propast njegovog naroda i skoru kaznu, rekao ove riječi, da ja imam samo nekoga jakog, na koga se mogu osloniti pouzati. Pa je rekao poslanik sa selem, sa Lutu, on se pouzdao i oslonio nekog jakog, misleći na Allaha Đelešanu. I kaže, Allah Đelešanu nije poslao poslije Luta ni jednog poslanika, a da nije bio iz mnogobrojnog naroda. Da nije imao za sebe neku zaštitu. Pa makar taj neko iz tog naroda ne primio, ne primio islam, ali ga je, ali ga je uzeo, u zaštitu. Šta znači ovo ostavljanje mušrika? Ja rad, ne mušriki. Šta znači to? Izbjegavanje mušrika mora biti vraćeno na jasan način. Mi ćemo vidjeti danas, danas u situaciji u kojoj mi živimo, da se pojavljuju razne ideje. Zbog toga su muslimani poniženi. Zbog toga Allah Želešanu ne da bereketa, jer situacija u situacija nije jasna. Situacija nije jasna. Objavi šta znači o, o, Prije svega to znači obznanjivanje. Prvi ajet dobro govori o, čemu se radi. Obznanjivanje Islama. Ja sam poziv u tevhid, poziv u Allahu, poziv u Allahu vjeru. To je jedno. Drugo, drugo, nediranje i nevrijeđanje, nevrijeđanje ni na kakav način, onih koji neće da prihvate islam. Dakle, to ostranjivanje od mušika i klonjenje njih mora biti izraženo, izraženo i na, na, na jasan način. Nije dozvoljeno, nije dozvoljeno razvodnjavanje davi i zapostavljanje i gubljenje iz vida jasnih principa islama pod izgovorom, zbog, pod izgovorom suživota sa mušicima suživota, suživota sa židovima, sa kršćanima, kao što, danas, kao što to danas rade muslimani u većini, u većini država. Ne, nikada neće spomenuti jednom riječu islam, ni Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Čak neće za Allaha džaldašanuhu, nikad neće spomenuti njegovo ime, ime istinskog Boga. Neće kazati Allah nego Bog. Bog, dragi. A mi znamo da se obožava i da, danas ljudi obožavaju razna, razna božanstva. Ali uvijek je, uvijek Kur'anu, kuranskim ajetima gdje se spominje Allahovo ime, gdje se ne spominje, gdje se ne spominje imenica ilah, nego Allah, ali u gdje se prevodi Bog. Da bi se odgovorilo nekako. I sad ima je zagovornika takvih koji danas hoće u islamskoj akidi da promijenu terminologiju. Pa kaže ova, ova islamska terminologija je zastarjela. Najčešće na takve ljude koji se ne smatraju učenjacima. Pa kažu umjesto fitra islamski izraz fitra, treba, treba oni u kršćanskoj okruženju u kojem mi živimo koristiti izraz kredo. nema pojma niko šta to znači. Ali prilagodi se Bibliji, prilagodi se kršćanstvu, prilagodi se sredini u kojoj živiš i to, to nazivaju da'alatu bil hikmeti val hasan. Pozivanje u Allahu vjeru mudro i lijepim, i lijepim savjetom. Dakle, nipošto to ne smijemo sebi dozvoliti. Ja sam poziv mora biti u Allahovu vjeru, i odricanje od mušrika na, na jasan način, ali ne, i dostojanstvo i ponos. Nevrijeđanje, nevrijeđanje onih koji, koji treba da pozoveš, koji će sutra možda biti potencijalni, potencijalni muslimani. I obilježje nove dave, brat. Kako je bilo obilježje nove dave? To je isto tako stvar na koju moramo skrenuti pažnju i koja je vezana za naše stanje u kojem mi danas živimo. Tri stvari. Vjerovanje u Allaha Đalešanu. Obilježje nove dave. Vjerovanje samo u Allaha Đalešanu vjerovanje u Muhammeda s.a.v. kao posljednjeg Allahov poslanika i vjerovanje u sudnji dan. Vjerovanje u sudnji dan. To su obilježe nove dave koja je Resul s.a.v. spomenuo u svojoj uvodnoj i prvoj hutbi kad je, kad je okupio, kad je okupio na safu. Kada je rekao tako mi je e, Allaha dakle e, e, zaista vođa neće iznevjeriti nikada neke svoje podanike ili svoje stado, tako ga u čijoj ruci moja duša, nema drugog Boga osim Allaha Đalešanu. I ja sam, ja sam onaj Allahu poslani, zaista sam ja poslat vama posebno, a svim ljudima, svim ljudima uopšteno. Tako mi Allaha umrćete, umrćete kao što, kao što zaspijete, a bit ćete proživljeni kao, kao što se probudite iz sna i bit ćete e, pitani za ono što ste radili i na kraju je ili vječni žennet ili vječni džehennet. Dakle, u ovoj svojoj hudbi Resul s.a.v. jasno je naznačio nove principe dave. To su vjerovanje samo u Allaha, vjerovanje u poslanika s.a.v. i sudnji dan. Zbog čega ovo vraću naglašavam? Zbog toga upravo što danas u ovom vremenu nije to samo stanje, u Bosni. Tako je u većini, većini e, država gdje žive muslimani ili, ili muslima, većini muslimanskih država gdje se zagovara nekakvo izjednačavanje vjera ili tolerancije među vjerama ili ekumenizam ili nekakav razgovor na istoj razini između kršćana i muslimana, između židova i muslimana i kad se govori polazište u tim razgovorima je uvijek šta? Jedan Bog. Vjerovanje u jednog Boga. Ništa dalje. Nema dalje. Spomeni ove druge principe. Odmah će to da Jer to su principi koji nas časno razdvajaju i koji u poslani sa Spomeni Muhammeda sallallahu alaihi wasallam kao posljednjeg Allahov poslanika koji je poslat svim svjetovima. Svim svjetovima. Gotovo je, odmah, odmah je razilaženje. A dok, god, dok si god na toj razini, na, na, na, priči i na razgovor o jednom Bogu, oni ipak mogu s tobom pričati. Oni ipak mogu s tobom pričati. E, mi vjerujemo jednog Boga, svi, vjerujemo u Boga. Kao da Allah Želešanu nije objavio vjeru. Kao da Allah Đelešanu nije objavio akidu, nije objavio program, kao da nije poslao poslanika sa sam s jasnim programom. Dobro, ako vjerujemo u Boga, kako ćemo ga obožavati? Allah nešto od nas traži. Allah nešto naređuje. Allah nešto zabranjuje. Kako ćemo to znati? Po kojem programu da radimo, ako ne budemo slijedili Muhammeda sallallahu alaihi E zbog toga, zbog toga Allah ne da, ne da, ne da takvima bereketa. A vallahi, mi smo, mi smo jučer pričali u autu. Kada bi se samo jedan javna, jedna javna tribina održala na televiziji. Gdje bi učestvovali, neko oni pozovu svoje najveće, uče, najveće Da iziđe samo jedan istinski mu'min koji poznaje islam. Ne bi, imali, ne bi imali nikakvog odgovora. Sigurno bi pali. Ali oni to ne dozvoljavaju jer znaju. Jer znaju za to. Meni je ostalo, ja ću spomenuti onaj Hafs Efendija, Hafs Mohamed, nije, nije, nije jutro spomenuo to. Ostalo mi smiješno E, iz onog razgovora, a spomenuo je razgovor sa kršćanima, sa kršćanima na tu, na tu temu. I kaže, bilo je između ostalog, bilo je pitanje pretjerivanja u vjeri. fi din, šta to znači pretjerivanje, šta to znači pretjerivanje u vjeri? E, I onaj srpski svesnik, znate šta je rekao? Kad su ovi gledalci koji su poslali to pitanje, e, Hafiz Muhammed Gala nagrada mi lijepo objasnio, to vi su ostali bez teksta. Međutim, ovaj Srbin kad mi je postavljeno to pitanje, rekao je, je kako god da to definišemo. Šta je da je to ne valja? <laughs> Ne, nema pojma šta će, on ne zna šta će reći. On nema, dakle, od temeljni, a došao, došao tu da raspravlja e, šta je da je ne valja. Ali ne da tu, ne da tu. Ali zato mi moramo imati jasnu predstavu, jasnu predstavu o tim, o tim stvarima i, zna, i znati gdje, i znamo šta treba da ponudimo. Gdje su jasne razlike? Gdje su, kako napraviti jasnu razliku između istinske akide i laži koje on nudi? i koji zamotavaju u neke filozofije i ljudi u blandi da bi je ponudili ljudima i kao istinu. I izjednačili sa istinu. Ono što ja još želim spomenuti u večerašnjem versu jeste, braćo, vezano za naše organiziranje, za naše džemate, a možemo izvući pouke iz, iz jeste upravo ova kuća Erkama i Vjerka. Tri godine Resul sallallahu i sallam okuplja tu ljude. Tri godine, subhanallah, da niko nije saznao od mušnika gdje se okupljaju muslimani, koja je to kuća i kakva opasnost prijeti, prijeti odakle, odakle mušicima. Nikad. Čak i Omer, kada ga je, kada ga je pitao ibn Abdullah upitao jedan put, puto to ti odlazi, gdje ti ideš? Rekao je, edhamu ila Muhammedin fi dari, a inda safa. Idem da se vidim s Muhammedom u kući na safi. Nije odredio tačno koja, koja je kuća. A zbog čega oni nisu Zbog čega? E, ovi učenjaci islamski u Siriji spominju nekoliko vrlo interesantnih detalja koje ja želim spomenuti. Kaže, Kureši su bili zavarani kad je u pitanju okupljanje novih muslimana, novih pristalica s nekoliko, s nekoliko strana. Prvo, Erkam ibn Abi Erkam nije bio poznat po svom islamu. Nisu mušici uopće znali da je on primio islam. Kureši nisu znali da je, da on primio islam. I onda kako bi moglo nam pas da se muslimani, da on samo okuplja novi pristalice da im objašnjava islam u kući čovjeka koji nije primio islam. Druga stvar, on je bio iz plemena Benu Mahzum. A sa Selem je od Hašimovića. A oni su bili u stalom natjecanju. Ko će, ko biti e, u, stalom u borbi za prestiž u društvu. Tako da nisu imali pojma, da nisu mogli nikako zamisliti da jedan čovjek iz, iz plemena Benu Mahzum može dozvoliti da se u njegovoj kući u takvom okruženju tih svih njihovih vođa i tih ljudi održavaju takvi sastanci. I treća stvar, vrlo interesantna. Erkam ibn Erkam je bio mladić sa nepunih 16 godina. Praktično dijete. Praktično dijete. I nikad je nije moglo nam da se, da se takvi sastanci održavaju u kući jednog djeteta, jednog, jednog, jednog dječaka koji je, je primio, primio islam. Dakle, to je, zato je ovaj izbor izbor ove kući i ovog čovjeka, ovog mladića, radi Allah ta'ala, od strane poslanika s.a.v. vrhunac mudrosti Rasula s.a.v. I na ovo treba obratiti pažnju i ovo trebamo uzeti, uzeti kao pouku. Uzeti kao pouku. Dalje, na početku dava. Šta je izvor snage? Znamo na kakva su iskušenja nalazili ashabi, prvi muslimani. Mijenja se kompletan njihov život. Kompletan njihov život do jučer živjeli u miru, živjeli u bogatstvu, živjeli u izobilju, živjeli su u tami normalno, duhovno, ali sad prihvataju islam, imaju uputu. Međutim, iskušenja su velika. Iskušenja su velika. Šta je država? Šta je država? Zato ćemo spomenuti nekoliko stvari vezanih za Allahu objav, za Kur'an, kao izbor spoznaje. Dakle, to je stvar s kojom svaki mu'min daja treba da počne i za koju ima najveću potrebu za kojom ima najveću potrebu. U kući Erkama i Erkama su objavljivani prvi kuranski aj. Resul sallallahu alaihi wasallam dolazio, dolazio sa objavom. Ashabi se, ashabi se tu okupljali. I u srca njihova ubrizgavana akida. Akida, ne filozofija, ne perzijski stihovi, njihove, njihove neke gluposti. Nego su ashabi, dakle, ta prva generacija odgajana samo na vahju, na Allahu, na Allahu objavi na sunutu Resula sallallahu alaihi wasallam. Dakle, ta, no, ta generacija koja treba da izmeni društvo iz temelja, oddaja se samo na I to je bila garancija, to je bila garancija, inša da oni koji budu odgledani na Kur'an, da će, uspjeti, uspjeti uspostaviti islamsku državu i da će se osloboditi tog zahilijeta koje, u kojem oni živi. I ovi sastanci su bili svaki dan, braću. Svaki, svakodnevno se Resul sallallahu alejhi sastaju u ovoj kući sa sa, sa novim muslimanima koji su koji su se oni, e, tu su raspravljali o tim, o svim novim stvarima, novim događajima za koje poslanik sa sam nije znao, a svi su donosili nove vijesti iz, iz kuća, iz porodica iz kojih dolaze, šta se dešava i tako dalje. Zato i danas svakom daju u njegovom radu, u njegovom radu za Allahu vjeru i svakom pokretu koji teži izgradnje islamske države, obaveza da se vrati istinskom proučavanju Kur'ana i sunneta Rasula sallallahu alaihi wa sallam. su, zbog čega su bili važni sastanci? Dakle, rekli smo, Resul sve okuplja sahabe svaki dan. Tu se, braću, učvrstuju radovi. Wallahi, zbog čega ja kažemo svaki dan se održavaju sastanci. Dakle, nisi nikad odjeli tih sastanci. Ne samo tu, nego su žudjeli, nego su žudjeli da dođu, teško su čekali da svane novi dan, da se okupi uz poslanika Da se okupi Šta mislite, kakav je kapital za jednog sahaba bio samo jedan novi kuranski ajed koji, koji iži, pa, pa i saopšti tu. I kad on s takvim bogatstvom izlazi, odlazi svoju kuću. Odlazi svoju kuću Pa sutra očekuje novo saznanje. Sutra očekuje nove ajete. Želi, želi da ih sazna od poslanika, sallallahu alaihi sallam. I onda ashabi dolazi, obavještaju poslanika. Šta su čuli? Naše su naišli svojim porodicama. Šta se priča? Šta se govori? E, kako su reagovali, kako su postupili, kakve su bile reakcije njihovog naroda, odnosno njihove porodice i onda im poslanik sa daje savjete, daje uputstva, daje naredbe i ti stalni sastanci između vođe i njegovih vojnika, odnosno između emira, između šeha, učenjaka koji vodi jedan pokret i njegovih pristalica koji su sljedenici tog, tog pokreta, mora, e, i stalni sastanci dakle moraju se rješavati jer oni rješavaju najkrupnije probleme najkrupnije probleme, sprečavaju unošenje fitne, unošenje nereda, nereda u taj saf muslimanski. Dalje, dalje, e, oni, oni su uništavali svaku mogućnost lošeg mišljenja, lošeg mišljenja o emiru, lošeg mišljenja o vočni, lošeg mišljenja jedni, jedni o drugima. Jer ako se to desi, ako se to pojavi, ako sve te na sve to se rješava na licu mjesta. Rješava se odmah na, na licu mjesta. Dakle, ti sastanci imali veliku pozitivnost. I zato ja skrećem na njih, na pažnju i, pozornost. A nasuprot tome, nesastajanje sa ljudima, nesastajanje, šta prouzrokuje? Prouzrokuje prije svega udaljenost džemata, udaljenost pojedinaca jedni od drugih. Što se manje viđamo, srca su, srca, dalja. mogućnost širenja fitne, unošenja, unošenja nereda preko provjerenih informacija, tu slabi akajska veza, slabi akajska izgradnja, pojedinca i džemata i tako dalje. Dakle, to su stvari na koje treba skrenuti pažnju danas u našem, u našem džematu, odnosno u našim džematima ili kod islamskih pokreta koji žele da uspostave islamsku državu. Zatim,